سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا آیت حرام سلام ما سلام ما به مرقد متحرا سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلای اظهر سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما, سلام ما. نگاه خواهد سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما کربلای احرم سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به اکبر Yeah.